بسم الله الرحمن الرحيم أقسام المحكوم فيه أقسام محكوم فيه قسم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حكم الله تعالى إلى أربعة أقسام تقسيم کردن احناف فعل مكلف را كتألق دارت دارد حكم الله تعالى بشار قسم فعل مكلف را که حکم الله تعالی به آن تعلق دارد به چهار قسم تقسیم کرده ما هو حق خالص لله یک اون حقی که خالص از آن الله است و ما هو حق خالص للعبد و حقی که خالص برای بنده است و مجتمع فيه حقان و حق الله غالب سه آنچه را که هر دو حق درون وجود دارند جمعند ولی حق الله غالب است وما اجتمع فيه حقان وحق العبد غالب وانشرا که دو حق هر دو حق درش جمل وحق بند بنده غالب است اینا شدن چهار نوع حق پس فعلی که مکلف انجام میده و حکم الله متعلق میگیره بر چهار قسم است فعلی که حق خالص خداست حق خالص بنده است یا هر دو حق درش جمند و یکی از این دوتا غالب است و حق الله حق الله چی هست؟ ما يتعلق به النفع العام للعالم من غیر اختصاص به احد منظور از حق الله آنچه که تعلق دارد به آن نفع عمومی برای عالم بدون مختص بودنش به کسی فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه این نوع حق به این خاطر به الله تعالی نسبت داده می شود به خاطر اهمیت بزرگش و شامل بودن نفعش عمومی بودن و فراگیر بودن نفعش ای انه حق للمجتمع یعنی حق جامعه است حق عمومی و همگان است و شرع حکمه لمصلحة عامة لا لمصلحة فرد معین مشروع شده است حکمش به خاطر مصلحتی عمومی نه به خاطر مصلحت فردی خاص و مشخص این شد از تعریف حق الله و حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال غيره حق بنده آن است که تعلق دارد به آن مصلحتی خاص مانند حرام بودن مال دیگر و ابین کل قسم به ایجاز و بیان میکنم هر قسمی رو مختصرا ایجاز و جیزی که خودمون میخونیم ریشهشون یکیست یعنی مختصر القسم الاول ایجاز مصدر باب افعاله در اسبود او جاز که شده ایجاز واو ما قد مکسور تبدیل بیا میشه القسم الاول ما هو حق خالص لله تعالی قسم اول اون حقی که حق خالص الله تعالی است اونو توضیح میده بس حق خالص الله تعالی و أنه انه ليس للانسان التنازل عنه أو التهاون في إقامته كالحدود حكم این است که انسان حق ندارد از آن کنار بیاید یا در آن سستی کند در اقامه آن مانند حدود الهی و ما مانند حدود و الى ثمانیتی انواع و به هشت نوع تقسیم میشه حق الله تعالی به هشت نوع تقسیم میشه که مختصر و مفید اونا رو بیان میکنه یک عبادات محضه عبادات محض خالص كالإيمان وأركان الإسلام الخمسة يقصد بها إقامة الدين وحكمة تشريعها رعاية المصلحة العامة لا مصلحة المكلف وحده عبادات محزمان ایمان إيمان وأركان پنجگانه إسلام زکات و نماز و ارکان پنجگانه قصد از این نوع عبادات اقامه دین هست و حکمت مشروعیت این نوع عبادات رعایت مسلحت عمومی است نه مسلحت خود مکلف تنها دو عبادات فیها معنى المعونه فیها معنى المعونه عباداتی در آنها معنای هزینه و خرج هست المعونه هي الضريبة التي تؤدى تؤدي إلى المحافظة على ما تؤدى عنه من نفس أو مال معونه اون زریبه و مالیاتی است که گرفته میشه و منجر میشه این زریبه به محافظت کردن بر آنچه که پرداخت شده است از آن چه نفس باشد چه مال پس این زریبه سبب محافظت می شود برای آنچه که این ضریبه به خاطرش پرداخت شده هی الضریبه التي تؤدي اینجا البته تؤدا نوشته اشتباه نوشته با دو نقطه زیر یا میگذاشت ذریبه ای که منجر می شود به محافظت کردن بر آنچه که پرداخت شده است از آن از نفس باشد یا مال كصدقة الفطر ماننده صدقة فطر فإنها عبادة صدقة فطر عبادة لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على المحتاجين زيرا نزيك میگرداند بالله الله متعال به صدقه دادن بر نیازمندان فتشترط فيها النية پس در صدقه فطر نية وهي مؤونة معونتون صدقه فطر مؤونة هست لوجوبها على المكلف به سبب غیرهی به خاطر این که واجبه بر مکلف نه به خاطر خودش بلکه به خاطر شخصی دیگر پس این معنای اون معونه هست معنای هزینه و خرج است که خادمه و ابنه صغیر مانند خدمت گزارش و پسر کوچکش پس به خاطر کسی دیگر بر مکلف فرض هست واجب هست که وجوب ما علیه مانند واجب بودن نفقه این دو گروه بر شخص بر مکلف فلا يشترط فيها کمال کل كالعبادات المحضه پس شرط نیست در این نوع عبادت در صدقه این صدقه کمال اهلیت مانند عبادات محضه نماز و روزه و زکات فوجدت فی مال و والمجنون پس در نتیجه واجب شده است در مال بچه و در مال دیوانه این شد دومین عبادت که حق الله متعال هست دومین قسمش عباداتی که در اون معنای معونت باشه عبادت هست از این جهت که انسان رو به پروردگار نزدیک می کند و معنای معونت درش هست که به خاطر غیر واجب شده است دو معونتون فیها معنی العباده برعکس معونت و هزینه و خرجی که در آن معنای عبادت باشد كعشور الأراضي الزراعية على الزرع والثمر مانند عشور زمین های کشاورزی عشر گرفتن زمین های کشاورزی بر زرع و ثمر زمین های عشریه زمین هایی که عشریه هستند دو نوع زمین داریم زمین اوشریه و خراجیه این اوشریه که به چند نوع تقسیمشون میکنند از این نوش قرار داده معونتون فیها معنی العباده وهي معونة في مقابل بقاء الارض في يد اهلها چرا معونت است؟ معونت است به خاطر اینکه و این عشر یا نصف عشر گرفتن معونتی در مقابل باقی ماندن زمین در دست اهلش زمین در مقابل در دست اهلش میمونه در مقابل عشرش ازش گرفته میشه ولتمكينهم من المحافظه عليها دون عدوان من احد و این قدرتو به اون اهلش میده که محافظت بشه بر این زمین بدون اینکه کسی بیاد تجاوزی داشته باشه عدوانی داشته باشه زمین در دست صاحبش میمونه محافظت میشه برش بدون اینکه کسی بیاد برش تجاوز کنه اشریه اون زمین هایی هستند که در دست مسلمانانند البته با تمام اقسامش با تمام اقسامش که در کتب فقهی بر چند نوع تقسیم میکنند در هر حال همش مال مسلمانانند و هی عبادت لتعلقها بالنماء تزکات المال و عبادت هم هست این عشرو دادن چون تعلق به رشد مال داره مانند زکات مال فتصرف في مصارف الزكاة إن عشر يعني نصف عشر كهمون همون یک در همون جاهایی که زکات زكاة مصرف مشي مصرف مشي وأصلا اصلا جزء زكاة هم قرار میگیره و زكاة زکات هم هست چهار مؤودة فيها معنى الأقوبة معونتی که در اون معنای عقوبت باشه معنای عبادت نباشه در این نوع معونتی بود هزینه ای بود خرجی بود که درش معنای عبادت وجود داشت این از طرف مسلمانان بود و زکات بود اما معونه که در آن معنای عقوبت هست کل خراج مانند خراج مالیات گرفتن فإنه معونة في نظير بقاء الأرض في يد اهلها معونتیست چون گرفته میشه در مقابل باقی ماندن زمین در دست اهلش و المحافظت علیها من العدوان و محافظت کردن بر آن از عدوان و تجاوز کسی دیگه نمیتونه تجاوز کنه به اون وكونه کونه عقوبتان و عقوبتان لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد والاشتغال باستثمار الأرض میگه چرا این عقوبت است بخاطر خاطر این که منجر میشه به ترک کردن جهاد و مشغول شدن به سرمایه گذاری روی زمین سبب میشه که طرف به زمین مشغول بشه و جهاد ترک بشه لكن يلاحظ ان واضع و وهو سيدنا عمر لم يكن يقصد بها عقوبة القائمين على استثمار الأراضي این اصولیون ای دانسون که درش معنی عقوبت هست اما استاد میگه ملاحظه شود که کسی که خراج وضع کرد سیدنا عمر بود و منظورش از این خراج قصدش از این خراج عقوبت اونهایی نبود که روی این اراضی استثمار میکنند این نقطه رو توضیح میده پنج عقوبتون کامله پنجمین نوع از حقوق الله متعال عقوبتی است کامل عقوبة كامل كالحدود على الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعزيرات من حدود زنا ودوزي ونوشيدان شراب تعزيرات ديگر فإنها عقوبات خالصة لله تعالى عقوبت هاي حسن خالصانه برای الله تعالى لأن تشريعها للمصلحة العامة زير التشريع حدود برای مصلحة عمومی است جامع جامعه نفع جامعه هست فلا تسقط بالتنازل عنها من أحد إنه حدود ساقط شواند با كوته آمدن كسي أزين این نوع حدود شش أقوبة قاصره أقوبة قاصر كوته غير كامل كحرمان القاتل من ميراث المقتول مانند محروم بودن قاتل از ارث مقتول فإنه عقوبة ناقصة في معنى العقوبة این عقوبت عقوبت ناقصی است در معنای عقوبت یعنی تمام صفات معنای عقوبت کامل رو ندارد لاقتصار أثره على امتناع ثبوت ملك, ملك, ملك جديد له مع وجود سبب الاستحقاق وهو القرابة چرا این عقوبت قاصره؟ به خاطر کوتاه بودن اثرش بر ممتنع بودن ثابت شدن ملکیتی جدید برای قاتل اثر این عقوبت همینه که ملکیتی جدید برای قاتل نمیگذاره بیاد مع وجود سبب الاستحقاق وهو القرابة با موجود بودن سبب سببی که شخص مستحق میشه که همون قرابت است یعنی قاتل اون سببی رو که مستحق ارثش میکنه مستحق ملکیتش میکنه درش وجود داره قرابت با مقتول داره ولی چون قاتله محروم میشه از ارث دون الحاق علم فی بدن القاتل ولا نقصان فی مالی بدون ملحق کردن دردی در بدن قاتل و نقصانی در مالش چون این ملحق نمیشه لذا این عقوبت عقوبتی قاصر لذا لا يثبت في حق السبي اذا قتل مورثه به جهت ثابت نمیشه در حق بچه زمانی که مورث خودش رو بکشه مورث اون کسی رو میگویند که شخص از اون ارث میبره ولا في القتل بالتسبب عند الحنفية كوقوع المورث في بئر حفرها الوارث في ملك غيره و همچنین ثابت نمیشه در قتلی که با سبب بوده در نزد حنفیه مانند افتادن مورث در چاهی که وارث اونو کنده در ملک شخصی دیگر لأن السبب ليس بقتل حقیقتا چون سبب اینجا حقیقتا سبب قتل نبوده بلکه سبب بوده هفت عقوبة فيها معنی العباده هفتمین نوع عقوبتی است که در آن معنای عبادت هست عقوبتی که در آن معنای عبادت باشد و هی الحقوق الدائره بین العبادات والعقوبات اون عقوبتی که اصولیون به عنوان عقوبتی که در آن معنای عبادت هست مثالش اون حقوقی هستند که بین عبادات و عقوبات دور میزنند کل کفارات مانند کفاره ها مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ نند كفاره سوگند كفاره الظهار وكفاره قتل خطائي واشتمالها على معنى الإبادة لأنها تؤدي بما هو إبادة كالصوم والإطق والإطعام إن نوع عقوبت شامل هست بر معنای عبادت چرا؟ زیرا منجر به عبادت میشه زیرا این نوع کفاره و این نوع عقوبت منجر به عبادت میشه مانند روزه گرفتن آزاد کردن برده و خوراک دادن مسکین و یؤدیها الشخص بنفسه کسائر که العبادات و ادا میکند اون رو شخص خودش مانند سائر عبادات هشت حق قائم به نفسه هشتمین نوعی که از حقوق الهی است حق قائم به نفس لم يتعلق بذمة أحد يؤديه على أنه طاعة إن حق قائم بنفس تعلق بذمة ذمه کسی ندارد که اون شخص اونو ادا کند بر این اساس که طاعت است و هو خمس خمس المعادن والكنوز والغنائم و این حق قائم به نفس همون یک پنجم معدن کنز گنج و غنیمت است و افتقاد معنى طاعت فيه سبب لعدم, لعدم اشتراط نیت له نبود معنی اطاعت در آن سبب هست که نیت برای این کار شرط نیست ويصرف في المصالح العامه و این خمس در مسلحت های عمومی مصرف می شود نه اون مصارف زکات در مصرف در مسلحت های عمومی موفق و پیروز باشید